Antras skirsnis. Geltonas omnibusas ilgai šliaužė Londono gatvėmis. Didysis detektyvas toliau nebeaiškino, o jo pagalbininkai vis labiau abejojo jo pavedimu. Jie ko gero išalko, nes jau seniai buvo praslinkęs normalus priešpečių laikas ir ilgos šiaurinio Londono priemeščių gatvės atrodė nesibaigiančios. Tai buvo viena iš tų kelionių, kurioje žmogus nuolatos jauti, kad dabar pagaliau jau atvykai į pasaulio kraštą, o paskui pajunti, kad atsidūrė tik tai prie Tafnelio parko pradžios. Londonas nyko su savo purvinom smuklėmi ir niūriais krumokšniais, o paskui vėl nesuprantamai atgimdavo apšviestomis plačiomis gatvėmis ir triukšmingais viešbučiais. Tarsi važiuotum pro 13 atskirų vulgarių miestų, kurie susisiekė vieną su kitu. Tačiau nors žiemos prieblanda jau gaubė gatvė priešais juos, Paryžiaus detektyvas tebesėdėjo tylus ir akylas, nužvelgdamas namų fasadus, slenkančius pro juos iš abiejų pusių. Pravažiavus Camden Towną, policininkai beveik snuduriavo, todėl net krūptelėjo, kai Valentinas pašokęs abiem rankom tvojo kiekvienam per petį ir šūktelėjo vairuotojui sustoti. Jie nusirito laipteliais į gatvę, net nesuvokdami, kodėl buvo išstumti. Kol jie dairėsi paaiškinimo, Valentinas triumfuodamas pirštų parodė į langą kairėje gatvės pusėje. Langas buvo didelis, sudaras dalį ilgo, pauksuoto ir puošnaus užeigos fasado. Tai buvo dalis, skirta garbingiems svečiams, o užrašas skelbi – restoranas. Šis langas, kaip ir visi kiti viešbučio frontone – buvo iš matinio stiklo, bet jo viduryje žiojėjo didžiulė juoda skilė, panašiai ekete lede. Pagaliau, sušuko Valentinas, mojuodamas lasda, iškultas langas, štai jį užuomina. Koks langas, kokia užuomina, paklausė jo pagrindinis pagalbininkas. Hmm, kur įrodymai, kad tai kuo nors susijęs su jais – Iš įniršio Valentinas vos nesulaužė bambukiniais lasdos. Įrodymai, šaukėjais gerasis dievė, jie ieško įrodymų. Žinoma, 19 galimybių iš 20, kad tai nieko nesusiję su jais. Bet ką daugiau mums daryti? Ar nematote, kad mes arba turime pasinaudoti vieną beprotišką galimybę, arba važiuoti namo miegoti? Jis įsiveržė į restoraną su abiem policininkais ir netrukus visi sėdėjo prie vėlyvų priešpečių stalo, žvilgčiodami į išdaužtą stiklą iš vidaus. Bet nuo to, žinoma, aiškiau nepasidarė. Matau, iškultas langas, tarė Valentinas padavėjui, mokėdama sąskaitą. Taip, serė, atsakė pardavėjas pasilenkęs ir pestingai skaičiuodamas gražą, prie kurios Valentinas, tylėdamas dosniai, pridėjo arbatpinigių pinigių Padavėjas išsitėsi daug malonesnis ir pagyvėjęs. O taip, serė, tarė jis, labai keistas dalykas, serė. Tikrai, tai papasakokit, paprašė detektyvas atsainiai. Taigi, įėjo du judai apsirengę džentelmenai, pasakė padavėjas, du iš tų užsienio kunigų, kurių čia dabar pilna. Jie ramiai pavalgė pigius priešpečius, vienas sumokėjo ir išėjo, kitas jau irgi buvo beišeinas, bet aš Perskaičiavau gražą ir pamačiau, kad jis man sumokėjo trigubai daugiau negu reikėjo. Klausykit, sakau vyrui, kuris buvo bei išeinas pro duris, jūs per daug sumokėjote. Tikrai, sako jis, taip sakau, įmu sąskaitą, rodau jam, na ir vos nepravirkau. Kodėl, paklausė pašnekovas, negalėčiau, kad ir Biblija prisiekti, jog toje sąskaitoje buvau užrašęs keturis šilingus, bet dabar aiškiai, kaip dieną pamačiau, keturiolika šilingų. Na, sušuko Valentinas degančiamis akimis, lietai stodamasis, o paskui tas kuningas stovi duryse ir sako, atleiskit, kad gadinu jūsų sąskaitas, bet tai bus už langą. Kokį langą, klausiu, tą, kurį tuoj iškulsiu. Pasakė jis ir išmalė tą prakeiktą lango stiklą lietsargiu. Visi trys vyrai šūktelėjo, o susijaudinęs inspektorius pratarė, nejaugi mes vejamės pamišelius. Padavėjas su įkaršiu pasakojo toliau tą jokingą istoriją. Akimirksnį buvau taip pritrenktas, kad nieko nesusigaudžiau. Vyriškis išėjo iš restorano ir už kampo pasivėjo savo draugužį. Paskui jie taip greitai nuėjo Buloko gatve, kad negalėjau jų pavyti, nors ir labai stengiausi. Buloko gatvin sukomandavo detektyvas ir nuskodė taip ryštingai, kaip ta keistoji pora, kurią jie vijosi. Dabar jie traukė tarp pilkų plytų sienų kaip kokiais tuneliais, beveik neapšviestomis gatvėmis, kur namaitė turėjo keletą langų. Atrodė, lyg viskas jiems būtų atsukę nugarą. Sutimo sudrėjo ir netgi policininkams nebuvo lengva susigaudyti, kuria kryptimi eina – Vis dėlto inspektorius buvo tvirtai įsitiekinęs, kad jie galų gale atsidurs Hamstedo hite. Netikėtai melsva prieblanda perrėžė, išsikišęs kaip iliuminatorius dujomis apšviestas langas. Ir Valantenas sustojo prieš mažulytę akį rėžiančią saldumynų parduotuvę. Minutėlė pasviravęs, žengė vidon, oriai sustojo tarp neskoningų konditerijos parduotuvės spalvų ir nusipirko 13 šokoladinių cigarų. Jis mąstė, kaip pradėti pokalbį, bet to nė neprireikė. Nerangi pagyvenusi pardavėja gana abejingai nužvelgė jo elegantišką asmenybę, bet kai pamatė duryse inspektoriaus figūrą su mėlyna uniforma, tarsi prablaivėjo. O, pasakė jį, jei jūs dėl to ryšulio, tai aš jau jį įsiunčiau. Ryšulio, pakartojo Valantanas, atėjo eilė ir jam nustepti. Turiu galvoje ryšulį, kurį paliko džentelmenas tas dvasininkas. Dėl dievo meilės, pasakė Valantanas, net pasilengdamas į priekį iš smalsumo. Dėl dievo meilės tiksliai pasakykite, kas atsitiko. Na, kiek abejodama ėmė pasakoti moteris, prieš kokį pusvalandį atėjo du dvasininkai, nusipirko mėtinukų, pašnekučiavo ir nuėjo hito kryptimi bet po minutėlės vienas įbėga į parduotuvę ir klausia, ar nepalikau ryšulio. Aš ir šiandien, ir ten ieškau, niekur neradau. Tada jis sako, nieko tokio, jei atsirastų, prašau įsiųsti šiuo adresu. Paliko adresą ir šilingą už vargą. Ir ką jūs manot? Nors buvau visur ieškojusi, bet kai jis išėjo, suradau ryšulį susuktą į rudą popierių. Taigi ir įsiunčiau jį į tą vietą, kur jis parašė – Dabar nebeprisimenu adresų kažkur Westminsteryje. Dabar pamaniau, ryšulys matyti toks svarbus, kad net policija jo atėjo. Taip ir yra, trumpai atsakė Valentinas, ar Hamsted hitas. Toli nuo čia? Eikite tiesiai, atsakė moteris, po penkiolikos minučių atsidursite ten. Valentinas išpolė iš parduotuvės ir nuskuodė. Kiti du detektyvai nenori ir įsnojo iš paskos. Gatvė, kuria jie bėgo, buvo tokia siaura ir apgaupta namų šešėlių, jog netikėtai atsidūrė atvirame lauke su beribiu dangum, jie apstulbo, kad vakaras tebėra šviesus ir vaiskus. Apvalus melsvai žalės dangaus kupolas lyg auksą švietėjo tarp juodojančių medžių ir tamsių violetinių tolių. Dangoje lyg krištoliukai ryškėjo viena kita žvaigždė. Visa, kas buvo likę iš dienos šviesos, auksu žerėjo Hamstedo pakraštyje ir toje populiarioje lomoje, vadinamoje sveikatos slėniu. Pulsiautojai, vaikštinėjantis po šį rajoną dar nebuvo visai įsiskirstę. Ant sūlų sėdėjo kelios susiglaudusios porelis, tai šiandien, tai ten, tolumoje suspikdavo besisupančios mergaitės, dangaus didybė, gilėdama ir tamsėdama dar labiau išryškino žmogaus menkumą ir iš atšlaitės, žvelgdamas į slėnį, Valentinas pamatė tai, ko ieškojo. Tarp tolomoje juoduojančių tarpais atsiskiriančių porų viena buvo ypač juoda ir visą laiką kartu dvi figūros dvasininkų drabužiais – Nors abu atrodė maži kaip vabalai, Valentinas pastebėjo, kad vienas jų daug mažesnis už kitą. Nors aukštasis buvo palinkęs ir stengėsi nekristi į akis, aiškiai matė, kad jis gerokai virš šešių pėdų ūgio. Valentinas sukando dantis ir nuėjo į priekį nekantriai sukdamas lasdą. Kai atstumas sumažėjo ir dvi juodos figūros buvo aiškiai matyti kaip per didelį mikroskopą, staiga jis suvokė dar kažką – kas jį apstulbino ir ko jis vis dėlto kažkaip tikėjosi, kad ir kas buvo tas aukštasis kunigas, mažąjį Valentinas pažino. Tai buvo jo pakeleivis iš Harvičio traukinio kresnasis Esekso dvasininkas, kuriam jis buvo pataręs geriau saugoti ryšulėlius, suviniotus į rudą popierių. Kol kas viskas ganėtinai gerai sutapo ir protingai derinosi – Valantenas, pasiteiravęs tą rytą, sužinojo, kad kažkoks tėvas Braunas iš Esekso veža į Londoną sidabrinį kryžių su safyrais, dideliais vertėjais relikviją, norėdamas parodyti ją kongrese, kai kuriems užsienio svečiams dvasininkams. Tai be abejonės ir buvo sidabrinis daiktas su melinais akmenėliais, o tėvas Braunas be abejonės buvo tas mažasis nevėkšla iš traukinio – Nėra ko stebėtis, kad tai, ką sužinojo Valentinas, Flambo taip pat žinojo. Flambo sužinodavo viską. Nenostabu, kad Flambo suodės apie kryžius su safyrais pabandys jį pavokti, tai pats natūraliausias dalykas iš visų galimų. Ir žinoma, nėra nieko stebėtino, kad Flambo lengvai apmaus tą kvailą velę, kaip tas dvasininkas su lietsargiu ir ryšulėliais. Jis iš tų žmonių, kurį bet kas už virvelės nuvestų į šiaurės ašigalį. Nieko nuostabaus, kad toks aktorius kaip Flambo, persirengęs dvasininku, galėjo atvilioti jį į Hamstedą Heitą. Taigi, nusikaltimas atrodė pakankamai aiškus, detektyvas gailėjosi dvasininko dėl jo bejėgiškumo ir beveik niekino Flambo, kad tas nusileido į kitokius menkutį aukos. Bet pergalvojęs viską, kas įvyko prieš tai, viską – kas atvedė jį iki pergalės, Valentinas ėmė sukti galvą, ieškodamas bent mažiausios prasmės ir ryšio. Ką bendra turi sidabrinio kryžiaus pagrobimas iš Esekso dvasininko su sriubos šliukštelėjimu ant sienos? Vadinti riešutus mandarinais, pirmiau sumokėti už langą, o paskui jį iškulti, kas visą tai sieja? Pagaliau jis priejo kelio galą, bet tarsi praleido vidurį. Kai Valantanui nepasisekdavo, tai būdavo retai, jis vis tiek surasdavo siūlą, nors nusikaltelio ir nepagaudavo. Dabar jis sučiupo nusikaltelį, bet vis dar negalėjo surasti siūlo. Dvi figūros, kurias jie sekė slinko didžiulę žalia kalvos atšlaite, kaip juodos musės. Matyt, abu buvo tiek įsišnekėję, kad nesuvokė, kur eina – bet jie ėjo tiesiai į pačias atkampiausias parko aukštumas. Persekiotojai turėjo pasilenkę sėlinti, slapstytis už medžių ir netgi šliaužti per tankę žolę. Taip medžiotojams pavyko priartėti visai arti prie aukų, buvo net girdėti jų balsai, bet žodžių negalėjau suprasti įskyrų žodį protas, dažnai kartuojama aukštą ir beveik vaikiško balso. Staiga statė nuokalnį ir susiraizgiusi tankmė visiškai paslėpė abi figūras, kurias jie sekė. Gal dešimt kankinančių minučių jie klaidžiojo, pametė pėtsaką, kol galop apėjo apvalę kaip kupolos kalvą, už kurios atsivėrė puikus ir ramus reginys. Po medžiu šioje įspūdingoje, bet nuošalioje vietoje stovėjo senas, aplūžęs medinis suolas. Abu kunigai sėdėjo ant jo ir šnekučiavusi. Virš tamsėjančio horizonto dar – Tebe žerėjo spalvinga žaluma ir auksas, bet dangaus kliautas pamažu keitė spalvą iš žalios į mėlyną, o žvaigždės žiūrėjo ryškiai kaip masyvus brangakmeniai. Be garso mostelėje savo pagalbininkams, Valantenas nusėlino prie didelio šakoto medžio ir ten stovėdamas pagaliau išgirdo keistą kunigų pokalbį. Valandėlė pasiklausius jį apėmė abejonys – O gal jis atsitempė du anglų policininkus į tuos nakties tyrlaukius tuščiai, be jokio reikalo? Mat abu kunigai išnekėjusi kaip tik taip, kaip jiems pridera, dievo baimingai, neskubėdami apie didžiausias teologijos myslės. Mažasis Esekso kuningas kalbėjo, paprasčiau atsukęs savo apvalų veidą ir iškėjančią žvaigždės. Antrasis – nuleidęs galvą tarsi būtų net nevertas pažvelgti jas. Tokį nekaltą religinį pokalbį galėjai nugirsti bet kuriame baltame italų vienuolinė ar juodoje ispanų katedroje. Pirmiausiai jis nugirdo tėvo Brauno sentencijos pabaigą, kuris skambėjo taip. Tai, kai jie iš tikrųjų turėjo galvoje viduramžiais, kai kalbėjo apie dangaus nesugriaunamumą. Aukštesnysis ūgio kunigas linktelėjo nuleistą galvą ir tarė, o taip, šio laikiniai ateistai apeliuoja į protą. Tačiau kas žiūrėdamas į tas pasaulių begalybės, nepajus, kad ten virš mūsų gali būti nuostabių visatų, kur protas visiškai neprotingas. Ne, atsakė mažasis, protas visuomet protingas, netgi paskutinėme pragaro priengyje, kur viskas prarasta. Aš žinau, kad žmonės kaltina bažnyčią proto nuvertinimu, bet yra kaip tik atvirkščiai. Bažnyčia vienintelė žemėje paverčia protą iš tiesų aukščiausią vertybę. Bažnyčia vienintelė žemėje patvirtina, kad pats Dievas įkūnija protą. Aukštasis kuningas pakėlė savo asketišką veidą į žvaigždėmis nusėtą dangų ir pasakė, ir vis dėlto kas žino, ar toje begalinėje visatoje – Begalinėje tik tai fiziškai įsiterpė mažasis kuningas staigiai atsigręžęs, bet tiesaus įstatymo peržengti jį negali. Valentinas už medžio su tyliu įsiučiu graužė nagus. Jam atrodė, kad beveik girdi, kaip iš jo kikena anglai detektyvai, kuriuos jis atitempė taip toli ir tik pasiklausyti, kaip metafiziškai plepa du malonus pagyvenę kunigai. Nekantraudamas jis net nenugirdo lygiai tokio pat įmantraus aukštojo dvasininko atsakymo ir kai vėl sukluso, kalbėjo tėvas Braunas. Protas ir teisingumas viešpatauja pačioje tolimiausioje ir vienišiausioje žvaigždėje. Pažiūrėkite šias žvaigždės, argi jos nepanašios į deimantus ir safyrus. Įsivaizduokit savo bet kokius augalus ar akmenėlius. Įsivaizduokite deimantų miškus, kurių medžių lapai iš briliantų. Įsivaizduokite, kad mėnulis yra mėlynas didžiulis safyras. Bet nemanykite, kad visa ta baisi astronomija bent kiek pakeis proto ir teisingumo dėsnius. O palo lygumose, po perlų olomis, vis tiek rasite įsakymą nevok. Valentanas jau buvo bekylas iš savo nepatogiaus padėties, ketindamas kuo tiliau silinti atgal – priblokštas vienintelės savo gyvenime nesėkmės. Bet aukštasis kunigas kažkaip keistai tylėjo ir tai privertė Valanteną palaukti, kol jis prašneks. Galiausiai, prabilęs, jis paprastai nuleidęs galvai, susidėjęs rankas ant kelių, pasakė. Ir vis dėlto manau, kad kiti pasauliai galbūt gali pakilti aukščiau už mūsų protą. Dangaus paslaptis yra nesuvokiama ir aš, pavyzdžiui, galiu tik nulenkti galvą ir visiškai nepakeitęs pauzos, nei balsą intonacijos pridūrė. Atiduokit man tą kryžių su safyrais, girdit? Mes čia visai vieni ir aš suplėšiusiu jūs į gabalus kaip šiaudinę lėlę. Visiškai nepakeistas balsas ir poza suteikė keistos jėgos tam stulbinančiam temos pasikeitimui, bet relikvijos saugotojas tik šiek tiek pasuko galvą, juk vailokas veidas tebe buvo nukreiptas į žvaigždės. Galbūt jis nesuprato, o gal suprato ir apstulbo iš siaubo. Taip, kalbėjo toliau aukštasis kunigas tuo pačiu žemų balsu ir vis tą pačią pozą. Taip, aš esu flambo. Paskui po pauzės pridūrė. Sakau, atiduokit tą kryžių. Ne, atsakė mažasis ir šis vienskiemenis žodis keistai suskambėjo tyloje. Iš flambo staiga dingo visas dvasininko romumas – Didysis plėšikas atsilošė ir žemų balsu ilgai juokėsi. Neatiduosit, sušuko jis. Ak, netiduosit jo man, išdidusis prelatė. Ak, netiduosit, mažasis vengunginiai išmanėliai. Gal jums pasakyti, kodėl neduosit, nes jau turiu jį savo vidinėje kišenėje. Mažasis kunigas iš Esekso apstulbęs atsuko sumišusi veidą ir droviai tarsi pavaldinys paklausė, ar Ar esate tikras? Flambo džiaugsmingai riktelėjo. Tikras teatras. Taip, buka galvė, esu visiškai tikras. Man užteko proto pasidaryti tikrojo ryšulėlio dublikatą ir dabar, draugužiai, jūs turit dublikatą, o aš turiu brangakmenius. Sena gudrybė, tėvė Brauna, labai sena gudrybė. Taip, atsakė tėvas Brauna su tuo pačiu keistu abejingumu ir persibraukė ranką per plaukus – Taip, aš apie tai buvau girdėjęs. Nusikaltelių karalius pasilenkė prie mažojo naivėjo kunigo kažkaip staigiai susidomėjęs. Jūs, paklausė jis, kur jūs apie tai girdėjote? Na, žinoma, aš neturiu teisės pasakyti jo vardo, paprastai atsakė mažasis žmogus. Žinot, jis buvo atgailaujas nusidėlis. Apie 20 metų jis pasiturimai gyveno vien tik iš ryšulėlių, suviniotų į rudą popierių. Taigi matot, kai aš ėmiau jūs įtarti, iš karto prisiminiau, kaip veikiai tas vargšas vyrukas. Įtarti mane, pakartojo plėšikas labiau susidomėjęs, ar iš tiesų esat toks sumanus, kad susiprotėjot, ko aš veduosi jūs į šią pliką dikinę? Ne, ne, atsakė Braunas, lygas įprašinėdamas. Matote, aš įtariau jūs, kai susitikome pirmą kartą – jūsų rankų riešais apjauroti, tai nuo spigliuoto antrankių. Po perkūnai sušuko flambo. Iš kur žinote apie spigliuotus antrankius? Matote, aš ganau aveles, atsakė tėvas Braunas, pakeldamas antakius. Kai buvau vikaro padėjėjas Hartpulę, net trys buvo su tokiais antrankiais. Taigi įtariau jūs iš pat pradžių, suprantat, ir todėl pasirūpinau kryžiaus saugumu. Žinote, stebėjau jūs, pagaliau pamačiau, kaip jūs pakeitėt ryšulėlius, tada atkeičiau juos atgal ir tada tikrai palikau. Palikot, pakartojo flambo, ir pirmą kartą jo balse šalia triumfo pasigirdo kita gaidelė. Nu, buvo taip, kalbėjo mažasis kuningas tuo pačiu nepasikeitusiu tonu. Aš sugrįžau į tą konditerijos parduotuvę ir paklausiau, ar nebūsiu palikęs ryšulėlio. Jei jis atsirastų, paprašiau įsiųsti adresu, kurį daviau. Be abejo, žinojau, kad nesu palikęs, bet išeidamas palikau. Taigi, užuot vėjasi mane su tuo vertingu ryšulėliu, jie išsiuntė į paštu mano draugui Westminsteryje. Paskui jis gana liūdnai pridūrė. Aš to išmokau iš to vargšo viruko Hartpulę. Jis taip darydavo su rankinukais, kuriuos vokdavo geležinkelio stotyse bet dabar jis vienolyne. Žinote, gyveni ir mokaisi, pridūrė jis, persibraukdamas per plaukus lyg droviai, atsiprašinėdamas. O ką mums kunigams daryti? Žmonės ateina iš pažinties ir išsipasakoja. Iš vidinės kišenės flambo įsitraukė ryšulėlį suviniotai rudo poperių ir suplėšė jį į skutelius. Jame nebuvo nieko išskyrus poperių ir keletą švino lasdelių. Jis pašoko ant kojų ir smarkiai musikuodamas rankomis sureumojo. Netikiu, netikiu, kad toks avigalvis kaip jūs visą tai sugebėtų. Esu tikras, kad jį tebe turit ir jei netiduosit, jėgą atimsiu. Mes čia visiškai vieni. Ne, atsakė tėvas Braunas paprastai taip pat atsistojo. Jėgą netimsite. Pirma, aš iš tiesų jo neturiu ir antra, mes ne vieni. Flambo sustojo kaip įbestas. Už to medžio, pasakė tėvas Braunas rodydamas, yra du stiprus policininkai ir įžymiausias pasaulyje detektyvas. Kaip jie čia atėjo, paklausit jūs. Na, žinoma, juos čia atvedžiau aš. Kaip tai padariau? Na, jei norit, pasakysiu. Dievažiai, mes, kai dirbame lindynėse, sužinome šimtus tokių dalykų. Na, aš nebuvau tikras, kad jūs vagis – ir visiškai netiko kelti skandalą prieš saviškį dvasininką. Taigi aš tiesiog ėmiau jūs bandyti, norėdamas įsitikinti, ar jūs kaip nors neįsiduosite. Žmogus paprastai sukelia nedidelį triukšmą, į vietoj cukraus, į kavą, į piltą druskos. O jei jis tyli, vadinasi, turi dėl ko. Aš sukeičiau druską su cukrumi, o jūs tylėjote. Žmogus paprastai prieštarauja, jei jo sąskaita tris kartus didesnį, jei jis ją sumoka, jis turi kokiu nors motyvu likti nepastebimas. Aš perdirbau jūsų sąskaitą, o jūs ją sumokėjote. Atrodė, kad flambo toj, toj šauks ant jo kaip tigras, bet jis stovėjo į pakerėtas tiesiog degė smalsumu. Taigi, kalbėjo tėvas Braunas aiškiai ir suprantamai – Kadangi jūs policijai jokių pėdsakų nepalikinėjote, tą be abejo turėjo padaryti kas nors kitas. Kiekvienoje vietoje, kur tik pabūdavome, aš pasirūpindavau, kad apie mus šnekėtų visą dieną. Daug žalos nepadariau, aptiekšta siena, išberti oboliai, iškultas langas, bet aš išgelbėjau kryžių, nes kryžius visuomet bus išgelbėtas. Dabar jis jau Westminsteryje. Keista, kad nepanaudojo tą asilo švilpimo. Ko? paklausė Flambo. Džiaugiuosi, kad niekada apie tai negirdėjote, pasakė kuningas padaręs grimasą. Tai bjaurus dalykas. Esu tikras, dar tiek žemai nepulėt, kad būtumėt švilpėjęs. Čia nebūtų man padėjusios neįdėmis, mano kojos netvirtos. Apie ką po perkūnais čia kalbat? Paklausė Flambo. Na, nemaniau, kad nežinosite apie dėmes, pasakė tėvas Braunas maloniai nustebęs. O jūs dar taip žemai nenusiritot. Iš kur po velnių žino tas visas baisybės, sušuko flambo. Paprastame apvaliame jo dvasinio oponento veide šmėstelėjo šypseną. Tikriausiai dėl to, jog esu viengungis neišmanėlis, pasakys, jis Ar jums niekad neteidavo į galvą, kad žmogus, kuris nieko kito nedaro, tik klausosi žmonių tikrųjų nuodėmių, negali visiškai nenutuokti apie žmogiškai blogį? Bet tiesą sakant, kita mano profesijos dalis taip pat įtikino mane, kad jūs ne kunigas. Kuri? paklausė vagis vos neįsižiojęs iš nuostabos. Jūs puolėte protą, atsakė tėvas Braunas. Tai bloga teologija. Kai jis pasisuko susirinkti savo daiktų, trys policininkai išėjo iš už medžių apgaubtų prieblandos. Flambo buvo žaismingas ir žinojo žaidimo sąlygas. Jis žengtelėjo atgal ir žemai nusilenkė Valantenui. Nesilenkite man, monami, tarė Valantenas aiškiu lyg sidabras balsu. Abu nusilenkime tėvui Braunui ir jie abu akimirką pastovėjo nusėjėmė kepures, tuo tarpu mažasis Esekso kunigas dairėsi savo lietsargio. Slaptasis sodas Aristidas Valantanas, Paryžiaus policijos šefas, vėlavo grįžti namo vakariniauti ir kai kurie svečiai atvažiavo anksčiau už jį. Tačiau patikimas tarnas Aivenas Senukas surando ir beveik žilų ausų spalvos veido, sėdintis prie stalo holę, nukabinėtame ginklais jos nuramino. Valanteno namas buvo toks pat savitas ir garsus, kaip ir jo šeimininkas. Tai buvo senas namas aukštomis sienomis. Jį supo aukštos tuopos, nusvirusios virš senos, bet keiščiausia ir galbūt vertingiausia policijai buvo jo architektūra. Iš namo nebuvo jokių kitų durų išskyrus paradinės, kurias saugojo Aivenas ir ginklai. Sodas buvo didžiulis ir prašmatnus, ir iš namo į sodą vedė keliurios durys. Bet iš sodo į miestą neišeisi, ji visa supo aukšta, lyginė užkopiama siena su smaigais ant viršaus.